Արեմուտյան Հայաստանում տեղի ունեցած դեպքերն ու մասնավորապես վանեցիների կոտորածը մատնանշում էին, որ պայքարին նախկին մարտավարությունը դերևս շատ հեռու էր բավարար լինելուց։ Անհրաժեշտ էր ինչ որ նոր միջոցներ գտնել եւ որթեգրել պայքարի նոր առավել կենսունակ ու գործող մարտավարություն։ Դումանի որպես ազատագրական պայքարի գործչի կարևորագույն արժանինքներից մեկն է լայներ, որ նա կարողացել է նկատել եւ ըմբռնել ժամանակաշրջանի յուրահատկությունները եւ կյանքի կոչել պայքարի նոր մարտավարություն։ Ի պատասխան վանեցիների կոտորածին Դումանը որոշում է դիմել փոխվրեժի, պատժել թուրքական իշխանությունների ձերքին գույր գործիկ ծառայող քրդական ցեղերին փողվրեժն իրականացնելուց բացի դումանը հույս ուներ քրդերին պատժելու միջոցով հարկադրել նրանց հետ կանգնել ազգամիջյան ընդհարումներից թուրք ջարդարարների կողմից վասպուրականում սանձազերծած սարսափազդու դեպքերի մասին դումանը դրոշակին հասցեագրված օգոստոսի 10-ի թղթակցությունում գրում է Վանից մեր ստացած եւ արդեն ձեզ ուղարկած նամակից ու թղթակցություններից կտեսնենք, որ քարոքանդ է դարձել ամբողջ վասպուրականը։ Վանա զուտ հեղափոխականները լիուլին ջարդած, գավառներ ավերակ, երկիրը կողոպուտի մատնված, կոտորված մինիմում 20000 հայ։ Այդ չափ դառն ու տխուր են իրողությունները եւ չնայելով դրան ամեն կողմից հորդորներ ենք ստանում, որ շտապենք ջարդել, փշրել, կրակի մատնել ճշնամու գյուղերը։ Օհո, երկրի մեջ ինչ հող ունինք եւ ինչ մարդկանցով պիտի անենք այդ բոլորը։ Այնտեղ հուսահատամբող, սքավոր ժողովուրդ ապրուստից ու ինքնապաշտպանությունից զուրկ թշվար էակներ։ Չկա հացի կտոր այնտեղ գործողի համար Չկա փոքր իշատեմի ազատանկյուն քարացած գլուխը դնելու համար։ Չկա աջակցող մեկը։ Հարձակվեցեք քրդական յուղերի վրա եւ այդպես ճարեցեք ձեր հացը։ Շատ եմ լսել։ Բայց հոգնած ու անքուն, քաղցած ու ծարավ մարդկանցով հարձակվել քրդական զինված յուղի վրա, դա կնշանակե ընկերների արյան գնով գտնել մի կտոր հաց եւ թող հարամ լինի։ Մյուս կողմից էլ այո, ես ընդունում եմ, որ կարելի է գործել հարձակումներ եւ տանել փառավոր հաղթանակներ։ Նիկոլ Դոմանն արդեն մտահղացել էր գործել հարձակումներ եւ առաջ տանել փառավոր հաղթանակների նոր գաղափարնում արտավարությունը, որի էությունը massամբ բացահայտվում է նույն ամսում դրոշակին ուղված նրա հաջորդ նամակից։ Վերջին 2-3 տարվան սարսափելի կոտորածները ինչ շահբերին հայկական ամբախտ խնդրին։ Դիպլոմատիան հաճում է, չի կծում։ Հերթը հասել է հոգևորականներին, որ աղոթքներ վերառաքեն առաստված հայերի դժվար վիճակը թեթևացնելու համար։ Այդպես չէր լինի, եթե կոտորվելու փոխարեն կրվեին։ Ուրեմն այսքան գծու փորձերից հետո միթե ժամանակ չէ, վերջապես որ լուրջ քննության առարկա դառնա մեր գործնեության հին եղանակը եւ ընդունվեր նոր, ավելի նպատակավոր տակտիկա, որի առանց կլիներ ոչ թե կոտորածը, այլ գրիվը որն էր հաղթանակներ տանող դումանի մտահղացման ուղին գործնեության հին-հին եղանակի համեմատ առավել արդյունավետ նպատակավոր տակտիկան 1894-96 թվականներին հայության զանգվածային գոտորածների եւ մասնավորապես վասպուրականի դեպքերի դարը իրողության վերլուծությունից դումանը գալիս է այն համոզման, որ պայքարի հին գործելակերպը արդեն իրեն սպառել է։ Համաձայն ընդունված գործելակերպի հայ ազգային կուսակցությունների նախաձեռնությամբ երկիրեին առաքվում փոքր մարտական եւ զինատար խմբեր, որոնք որպես կանոն բախվելով հակարակորտի կանոնավոր զորախմբերին եւ քրդական հրոսակախմբերին մեծ մասամբ անհաջողության էին մատնվում։ Բերիկի 1894 թվականի կռիվներից հետո վան ուղևորվելիս Երբ շատերը համաձայն չէին Նիկոլին ընկրկել մարտախմբի կազմում, Այն ժամանակ պայքարի ոչ այնքան հարուստ կենսափորձ ունեցող հայդուկը պատրաստ էր նույնիսկ մեն մենակ անցնել երկիր նետվելու կռիվների հորձանուտը։ Իսկ այժմ սթափորեն գնահատելով երկրում ստեղծված իրական կացությունը, դումանը հանգում է ավելի իրատեսական գաղափարի, ըստ որի անհրաժեշտ է հրաժարվել ժամանակի ոգուն չհամապատասխանող գործելակերպից եւ կյանքի կոչել պայքարի այնպիսի եղանակներ, որոնք կարող են ազատագրական պայքարը դարձնել ավելի արդյունավետ ու նպատակասլաց։ Որպես պայքարի արդյունավետ միջոց առաջարկում է այնպիսի կռիվ, որը մեջբերում եմ միայն թե կրվի շրջանելի խումբը պետք է լիներ շատ ավելի ներկայանալի, թե իր ցավալով ու սպառազինությամբ եւ թե մանավանդ մարտականորեն լավ կազմակերպված։ Նոր խումբը պիտի չգոհանար միայն զենք փոխադրելով երկրի ներսը, ոչ էլ այն բախումներով, որ Պարս պատահականությանց արդյունք լինելով հանդերձ խոշոր կորուստներ էին պատճառում մեզ թե մարդկային եւ թե նյութական։ Խմբի իրական նպատակը պիտի լիներ այսուհետև ավելի լայնածավալ արշավանք կատարել, ճշնամուն իրիսկ հողերի վրա հարվածել եւ զգացնել նրան հայ հեղափոխական հայդուկի վրեժխնդիր մարտունակությունը պետք էր վրեժ լուծել կողոպտված, անպատված հայ ժողովրդի համար։ Պայմանով սակայն, որ վրիժարուն իսկապես հրաբարակ իջներ ցաներ հարված տալու կամքով եւ կարողությամբ։ Նա ազատագրական պայքարի մինչ այդ կենսագործված ձևերի եւ եղանակների համակարգում առաջնահերթ նշանակություն է տալիս երկու առավել կենսունակ՝ միմյանց լրացնող եւ շահկապող սկզբունքների, որոնք հետայսու պիտի դառնային դրա գործնեության գլխավոր ելակետերն ու շարժիչ ուժերը։ Առաջին ակննդական փոխվրեժ երկրորդ հարձակողական գործողություններ իր իսկ բնորոշմամբ ավելի լայնածավալ արշավակ կատարել, թշնամուն իր իսկ հողերի վրա հարվածել։